bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 iymon egalariga xossatan xitob qildi. Ya ayyuhallazina amanu xitobi mu'minlar uchun xos. Chunki Qur'oni Karimda bir necha xitob bor. Xitob Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhannas deb xitob qiladi. Ey insonlar deb xitob qiladi. Ya ahlal kitob Ey ahli kitoblar deb xitob qiladi. Va mana shuncha xitoblarni ichida Alloh ey iymon keltirganlar deb ya ayyuhallazina amanu deb xitob qiladi. Bu xitobni eshitgan har bir mu'minlikni da'vo qilgan kishi mana bu oyatni eshitgan vaqtida yaxshilab butun vujudi bilan shu oyatda nima deyilayotganligiga e'tibor berish kerak. Chunki agar u haqiqiy mu'min bo'lsa. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh Ey iymon egalari, ey mu'minlar, Allohdan taqvo qilinglar. Va qulu qawlan sadida. Va gapirgan vaqtingizda to'g'ri so'zni so'zlang. Yuslih lakum a'malakum. Alloh taolo sizlarning amallaringizni o'zi isloh qilib qo'yadi. Va yaghfir lakum dhunubakum. Sizlarning gunohlaringizni kechirib yuboradi, mag'firat qilib yuboradi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Kimki Alloh va uning rasulidan haqiqiy itoat qilsa, faqad faza fawzan azima. U haqiqatda juda ham buyuk bir mukofotni qo'lga kiritdi. Mana bu oyatning boshida mu'minlarni Alloh o'zidan taqvo qilishga buyurdi. Taqvo birinchi Allohdan qo'rqishlik. Birinchi Allohdan qo'rqishlik. Alloh taolo chizib qo'ygan hududlarni tajovuz qilmaslik. Alloh taolo chizib qo'ygan chegaralardan tajovuz qilib o'tmaslik. Allohning buyruqlarini, Qur'oni Karimdagi buyruqlarini mukammal ravishda eshitib, unga taslim bo'lishlik. Alloh halol qilgan narsani halol deb e'tiqod qilib, va harom degan narsalarga harom deb e'tiqod qilishlik. Bular barchasi taqvoning asoslari hisoblanadi. Birinchi Allohdan qo'rqishlik. Nimaga biz Allohdan qo'rqishimiz kerak? Chunki Alloh subhanahu va taolo bizni yaratdi. Bizga rizq berdi. Bizga turli-turli ne'matlarni berdi. Va bizni imtihon uchun yaratdi. Rabbimizni Rahmanur Rahim sifati bilan birga, G'afurur Rahim sifati bilan birga uning Qahhor sifati bor. Uning Jabbar sifati bor. Mana bu sifatlardan qo'rqaylik. Alloh taolo rahm qilishlik bilan birga qahr qilguvchi zotdir. Agar bandalar tarafidan Allohga bandalik qilinmasa ekan, Allohga shirk keltirlar ekan Alloh taolaning qahri keladi. Qur'oni Karimda juda ko'p ummatlarning tarixini Alloh taolo bizlarga bayon qildi. Ularni Alloh taolo o'zining ne'matlari bilan quvib tashlagan edi. Shu jumladan birinchi halokatga uchragan ummat Nuh alayhisalomning ummatlari Alloh taolaning payg'ambari ularning 950 yil da'vat qildi. to'qqiz ellik yil bir kalimaga da'vat qildi ya yuhannas qulu la ilaha illalloh tuflihun ey insonlar yagona Allohni tasdiqlang najot topasizlar deb ularga xitob qildi 950 yil lekin bu ajal qavm bu itoatsiz fosiq qavm bu da'vatga qarshi chiqdi bu da'vatni inkor qildi yagona Allohga emas, balki o'zlari qo'llari bilan yasab olgan tosh va kesaklar va daraxtlardan iborat butlarga sig'inishdi. Allohning payg'ambari da'vatining qabul qilinmagandan keyin bu qavmni haqqiga doibat qildi. Va bu duo ijobat bo'ldi-da, butun yer yuzini to'fon tutdi. Bu to'fon bilan hamma Allohga iymon keltirmaganlar halok bo'ldi. Nagaram Nuh alayhisolamga iymon keltirganlarga salomat qol. Alloh taolaning g'azabi, qahridan qo'rqishlik Nuh alayhisolamning iymon keltirmagan ummatlarning hayotida siz biz uchun chiroyli namuna bor. Alloh taolo ularning holi hayotda o'zining azobiga ro'bara qildi. Yoki boshqa juda ham ko'p ummatlarni Alloh taolo ularning ustidan tosh bo'ron qilib yubordi. Ularning ustidan chirqiriq ovozlar bilan halok qilib tashladi. Ularning qilgan jinoyatlari ular Allohdan qo'rqishmadi. Allohning buyruqlariga itoat qilishmadi. Allohning payg'ambarlariga unashmadi. va shariatlar keltirgan hukmlarga ular iymon keltirishmadi. Demak, Alloh taolo bizlarni o'zidan taqvo qilishga buyuryapti. Bu taqvoni boshqa oyatda Alloh taolo Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih deyapti. Ey mu'minlar, Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar deyapti. Haqiqiy taqvo. Bu haqiqiy taqvo aytib o'tdik, Allohdan qo'rqish. Allohdan umid qilishlik bilan birga Allohdan haqiqiy qo'rqishlik, xavf. Bu payg'ambarlarning hayotida Allohdan bo'lgan qo'rquv bizlar uchun namuna. Xosatan Muhammad alayhisalom hayotlarida Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaganlar. U kishining hayotida qo'rquv bo'lgan emas. Magaram vahiyning birinchi vahiyni qabul qilgan vaqtlarida va namozda turgan vaqtlarida Alloh taolodan qattiq qo'rqardi Chunki u kishida qo'rquv bo'lmaganligini sahobalarning hayotidagi rivoyatlar misol bo'la oladi. Bu misol islomning buyuk qahramon mujohid sahobilari jang qattiqlashib qolgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalariga o'tib olib bekinib panoh topishar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda qo'rquv bo'lgan emas. Lekin Allohdan qo'rquv bo'lgan. Bizlar ham Allohdan qo'rqishimiz kerak, birodarlar. Robbimizni turli-turli fitnalar bor dunyoda. Turli-turli sinovlari bor. Va o'lgandan keyin qabrdan keyingi bo'ladigan muomalalardan Alloh taolodan haqiqiy qo'rqishimiz kerak. Chunki o'limga hamma insonlarning ittifoqi bor, hamma o'ladi. O'limdan keyingi savol-javob, o'limdan keyingi azob yoki rohatga tortishuv bor kofir va musulmonlarning o'rtasida. Shuning uchun biz Allohdan haqiqiy qo'rqishimiz kerak. qabr azoblaridan, qabr fitnalaridan qo'rqishimiz kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar qabr fitnasidan omonda qolganda edi, Sa'd ibn Mas omon qolar dedilar. Sa'd ning vafotini Jibril alayhisalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar qilgan edi. Sa'd ibn Mas Ansarlardan büyük sahabeydi. Büyük sahabilerden idi bu kişi. Bu kişi vafat topganligini Rasululloh sallallohu alayhi Cibril aleyhisselam haber xabar qildilar. ki "Ya Resulullah Cibril aleyhisselam ettiler ki bugün ashoblaringizdan kim vafot etti dediler. Şimdi bu kişi nima degende Allah'ın Allohning arshi dediler. Shunda Sa'd ibn Mas qattiq jarohatlangandilar. Shayat shu kishi vafot qilgan bo'lsa kerak dedilar. <clears throat> Va xabar oldirsalar, haqiqatda Sa'd ibn Mas vafot topgan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu kishini janozasiga shoshilib yugurib ketardilar. Hattoki bu kishiga ergashgan sahobiylarni oyoq kiyimlari va tanalardagi kiyimlar yirtilib ketdi. Ya Rasululloh bunchalik shoshilyapsiz. Nima gap deganda ular aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qo'rqamanki, Sadni ham Hanzalaga o'xshab maloyikalar usul qildirib qo'ymasin deb o'zim shoshilib ketyapman dedi. Va janoza hozirlangan vaqtida Sad ibn Muozning janozalariga 70 ming maloyika hozir bo'lgan ekan. Sa'd ibn Muaz'ning janozalarida yer yuzida birinchi bor bo'lib bunchalik ko'p sondagi malaikalar tushib janoza o'qish kerak. Sa'd ibn Muazni ko'p jasadli kishi bo'lgan ekanlar. Tobutga solib ko'tarib ketayotgan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyoqlarini uchida yurib ketayotgan ekanlar. Yoki boshqa rivoyatda tobut havoda shunday o'zi yengil ketayotgan ekan. Shunda sahobalar so'rashdiki, "Ya Rasululloh, bu Sa'd juda ham og'ir kishi edi. Buni tobutda havoda o'zi ketyapti" deganda, "O'ylamanglarki, biz yolg'iz o'zimiz bu tobutni ko'tarib ketyapmiz" deb o'ylamanglar dedilar. Buni ishorasi malaikalar bu tobutni ko'tarib ketyapgan edi. Qabrning oldiga kelib, Sa'dning qabrga qo'yishayotgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam İki bar Subhanallah, Subhanallah diye bağırdılar. Ya Resulullah nimege Subhanallah dediğinizde bunlar hem Subhanallah'a çıkan vaktida sadni kabr kısıp kaldı dediler. Ve iki bar Allahu Ekber, Allahu Ekber dediler. Sahabiler hem Allahu Ekber, Allahu Ekber deyişti. Ve soraştı buldu oldu deganda kabr sadni koyup yubar dediler. va sadning qabrga qo'yishlik bilan butun atrofni mushk ambar hidi tutib ketdi, mushk tutib ketdi. Sahobalardan birlari aytadilarki, tuproqni olib qo'limga qarasam, tuproq mushk edi, tuproq emas edi. Shunday buyuk sahobiy qabrning fitnasidan amonda qolmadilar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar qabr fitnasidan amonda qolganda sad amon qolar dedilar. Bu sizu bizga birodarlar chiroylik namuna. Allohdan qo'rqaylik. Qabr Hazrat Usmon aytadilar-ki, kim uchundir jannat bog'chalaridan bir bog'chadir yoki jahannamning eng chuqur qaridan bir qardir dedi. Qabr dan salomat hashr maydoniga to'planingandagi holat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hashr maydoniga hamma qip yalang'och, bosh yalang, xatna qilinmagan holatda to'planadi dedilar. Shunda Oysha onamiz so'ragan ekanlar, "Ya Rasululloh, erkak va ayol aralashib turaveradimi?" Bu qanday bir hayolik degan shaklda bir so'z aytgan vaqtlarida, "Ey Oysha, qiyomatning dahshatidan har bir kimsa o'zi bilan o'zi avora bo'lib qoladi. Yonidagi turgan kishi ayolmi yoki erkakligiga qarashlikka hatto unda imkon bo'lmaydilar. Hamma qip yalang'och boshalang xatni bo'lmagan holatda jamlanadi. Ana bu kunni dahshatidan hatto payg'ambarlar holim nima bo'larkin deb qo'rqib turadi birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fatima onamizga aytdilarki radhiyallohu ga ey Muhammadning qizi otam payg'ambar deb otam meni jonimga qiyomat kuni bir foydasi tegad degan umidni qilmagin, o'zingni amalingni isloq qilgin dedilar. Meni payg'ambarligimga ishonib qo'ymagin dedilar. O kunda hamma bir-biridan qochib yuradigan kun. Yawma al mar'u min akhi va ummihi va abihi va sahibatihi va bani. O kun shunday kunki har bir kishining aka-ukalari onasi, otasi, ahli ayoli farzandlari undan qochib yuradi. Hamma qochib ketadi bir-biridan. Ana shunday og'ir kundan qo'rqaylik birodarlar. Taqvo bizlarda qachon paydo bo'ladi? Qachonki biz Allohdan haqiqiy qo'rqa olsak. Alloh taolo bizni o'zidan qo'rqishlikka buyurdi. Biz Allohdan qo'rqishimiz kerak, birodar. Ana endi Umar ibn Xattob kunlardan bir kuni qattiq yig'ladilar. Yig'lagan vaqtlarida u kishiga qo'shilib ahli ayollar ham yig'ladi. Yig'idan to'xtaganlardan keyin oilalardagi farzandlar so'rashdiki, "Ey otajon, Nimaga yig'ladingiz? Biz ham sizga qo'shilib yig'ladik deganda aytdilarki, Muhammad alayhisolamning ummatlari qiyomat kuni ikki guruhga bo'lindi. Bittasi jannatga, bittasi dozaqqa hukm bo'ldi. Men qo'rqamanki, qaysini sizlar ekanman deb qo'rqib yig'layapman dedilar. Birodarlar, bizlarda qo'rquvga qaraganda xom tama qilishlik umid ziyod qilishlik bor. Mo'min kishining iymoni xof va rijoning o'rtasida bo'lish kerak. Xof Allohdan qo'rquv, rijo Allohning rahmatidan umid qilishlik. Agar kimgaki aytilsa, hamma do'zaxga ketar ekan, hamma jannatga ketar ekan, bir kishi do'zaxga ketar deb xabar kelsa, mo'min kishi qo'rqib turishlik kerakki, o'sha bir kishi men emasmikinman deb qo'rqib turish kerak. Rijo, agar hamma do'zaxga ketib, bir kishi jannatga kirar ekan desa, mo'min kishi umid qilish kerakki, shoyatki men bo'lsam mana shu kishi deb. Mo'minning iymoni ana shu xof va rijoning o'rtasida bo'lish kerak. Sahobilarning hayotida biz xofni ko'proq uchratamiz. qo'rquvni ko'proq uchratamiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu <clears throat> aytardilarki, koshki men bir parranda bo'lib yaralganimda edi, Allohning qiyomat kunidagi azoblarini ko'rmasam edi dedilar. Bu so'zni Abu Bakr aytayapti. Kim Abu Bakr? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning guvohliklari bilan ummatning iymoni tarozini bir pallasida Abu Bakrning iymoni boshqa bir pallaga qo'yiladigan bo'lsa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladigan Abu Bakr shu so'zni aytayapti. Chunki ulardagi qo'rquv bunchalik darajada oliy maqomda edi. Zamonlar o'tishi bilan musulmonlarda xom tamalik paydo bo'ldi. Umid ko'p. Umidimiz ko'p. Qo'rquvimiz ozayib qoldi, birodarlar. Umar radıyallahu anhu bu kishi koshki tosh bo'lib, kessak bo'lib yaratilganimda edi, Allohning azobini ko'rmasmidim derdilar. Kim bu Umar? Umar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr kunida asirlarga qilingan muomaladan keyin aytgan so'zlari bor. Allohning balosi kelgan ekan, hammamiz halok bo'lardik. bitta Umar yer yuzida tirik qolar dedilar. Yana bir so'zlari bor. Agar men bilan payg'ambarlik tugamaganda edi, Umar ibn Xattob payg'ambar bo'lar dedilar. Umar kim edi u kishi? Iblis u kishining ro'parasidan chiqa olmas edi. Iblis shayton u kishiga ro'bara kelolmas edi. Shundoq zot koshki kesak bo'lib yaratilganimda edi. Koshki tosh qilib yaratilganimda edi. Allohning azoblarini ko'rmasdim dedilar. Xof, qo'rquv sahobiylarning hayotda bunchalik shakllangandi birodarlar. yoki Umarning nifoqdan qo'rqishlari munofiq bo'lib qolishlari qo'rquvlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Huzafata Yamoni radhiyallohu anhu ga munofiqlarni birma-bir nomini aytib bergandilar. Falonchi falonchilar munofiq degandilar. Buni Umar bilardilar. Lekin har vaqt o'zlari xalifa bo'lib yurgan vaqtida Huzayfaga ro'mora kelgan vaqtlarda ranglari oqarib ketar edi. Ya Amirul Mu'minin Nimaga bunchalik meni ko'rgan vaqtingizda rangingiz oqaradi deganda aytdilarki, "Ya Huzayfa, rostini aytgin, shu munofiqlarning qatorida men nomim ham bormi yoki yo'q?" dedilar. Shu munofiqlarning nomini qatorida mening ham nomim bormi yoki yo'q deb Umar ibn Xattob so'rardilar. Huzayfa ko'rdilarki, Umarning holi to bu haqiqatni eshitmaguncha o'zgarmaydi. Aytdilarki, Amirul Mu'minin, xotirjam bugun seni noming yo'q dedilar. Va so'radilarki, "Yo, Huzayfa, men tayin qilgan valilarning ichida munofiqlar bormi yoki yo'q?" dedilar. Huzayfa aytdilarki, bitta munofiq bor. Valilarning ichida bitta munofiq bor. Kim deganda bu Rasulullah'ın sırları aytmayman dedi. Umar o'zlarining farosatlari bilan shu münafıklı topib oldilar. Va har bir janozaga Umar ibn Hattob so'rardilar, Huzayfa ishtirok qilyaptimi shu janozada yoki yo'qmi? Ishtirok qilmasa bormasdilar. Chunki Huzayfa munofiqlarni tanidi. Umar ibn Hattob shahid etildilar. Qattiq jarohatlanib turgan vaqtlarida qattiq yig'lashlik bilan yig'lardilar. Sahobiyalar atroflarida nimaga bunchalik ko'p yig'laysiz deganda, u kishi aytardilarki, koshki bugun mening savobim ham gunohim ham bo'lmasaydi, shunga yig'layapman dedilar. Ya'ni Allohning huzuriga biror bir savobsiz va biror bir gunohsiz yo'liqsam edi deb yig'layapman dedilar. Ibn Abbas büyük sahabilerden radıyallahu anhuma Ya Emirül Müminin münçeler ko'p yig'lamayın. Siz Resulullah'ın büyük sahabilerden ediniz. Cennetli vadesini aldınız. Halife buldunuz. Ahir ham şehit bo'lib ketyapsiz, bunchalar yig'lamang deganda, "Ey Ibn Abbas, Allohning huzurida mana shu aytgan so'zingni aytib, guvohlikka o'ta olasanmi?" dedi. Ibn Abbas sukut saqladilar. Bo'lmasam gapirmagin dedi. Bali birodarlar. Sahobiyalarning Allohdan bo'lgan qo'rquvlari bu darajada. Allohdan qo'rqaylik. Haqiqiy qo'rqaylik. Chunki Allohdan g'aybda qo'rqadiganlarga Alloh taolo o'z tarafidan mag'firat va'da qildi. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة Allah'dan Allah'dan gayipte korku yapken kişiler için Allah'ın mağfireti var. Ve onlar için büyük acır var. Allah'tan korkaylı buradanlar. Hayatımızı Allah'dan korkan halette şekillendireylik. Her bir halette yolg'iz holatimizda, jamoat holatimizda, ibodatda, taom yeyishda, hamma holatda Rabbimizni qo'rquvdan unutmaylikki Alloh bizdan bizni kuzatib turganligini unutmaylik, birodarlar. Chunki Allohdan qo'rqqanlardan butun dunyo qo'rqadi. Allohdan haqiqiy qo'rqqanlardan butun dunyo qo'rqadi. Mana bu sahobelar Allohdan haqiqiy qo'rqolishdiki, butun dunyo ularga taslim bo'ldi. Butun dunyo mag'lub bo'ldi. Fors, Rom imperatorliklari mag'lub bo'ldi. Chunki ular Allohdan haqiqiy qo'rqolishgan edi. Bizlar ham Allohdan haqiqiy taqvo qilishga odatlanaylik. Hayotimizda agar Allohdan bo'lgan qo'rquv bilan bezay olsak, zinatlay olsak, inshaalloh yer yuzidagi barcha mahluqlar bizdan qo'rqadi. Agar biz Allohni qo'rqib qo'yib, boshqa mahluqlardan qo'rqadigan bo'lsak, kim bo'lishdan qatti nazar, kim bo'lishdan qatti nazar, agar boshqa mahluqlardan qo'rqadigan bo'lsak, Alloh taolo bizni o'zini soyasidan ham qo'rqadiganlardan qilib qo'yadi. Shuning uchun suhbatimizni avvali va oxirini eslatma Allohdan taqvo qilishlik bilan tugatamiz. Alloh taolo bizlarni o'zidan haqiqiy qo'rqishlik nasib etsin. Va tanlagan yo'limizda <clears throat> muzabzab holatda emas, balki qat'iyat bilan turbog'ligini Alloh taolo nasib etsin. Çünkü Allah Teala hayır bilen zat ve hayır bilen bandelerini suyadır. Eğer biz tanlagan yo'limizda, ya'ni yo'limiz g'oyamizga olib boradigan yo'l. Gayemiz Allah'ın kelimesine oliy qilishlik, Allohning roziligini <clears throat> topishlik. Bu bizning gayemiz. Şu g'oyaga olib boradigan yo'l Cihat yo'l. Lekin Cihat yo'li mashaqqatli yo'l. qiyin yo'l. Shu yo'lda agar biz sobit turib beradigan bo'lsak, albatta Robbimiz bizni g'olib qiladi. Bugun xabaringiz bor. Bundan bir necha kun avval yer yuzidagi tog'utlarning kattasi hisoblanmish Amerika shu yilning o'zida ikkinchi bor bizning harakatimiz haqida qaror chiqardi. Qarori shundan iboratki, O'zbekiston Islomiy harakati xalqaro terroristlar guruhiga yozilsin va uning Amerikadagi banklardagi pulini tekshirib chiqilsin. Va Amerikadagi fuqarolar bu harakatga yordam bermasin. Va bu harakat a'zolari Amerikaga safar qilsa ushlab berilsin degan qonunni qabul qildi bular. Akellar ortidagi Amerikaning qalbiga qo'rquv, yana aytaman birodarlar. Bizni solinmiz. Bizni qo'limizdagi qurollar solgani yo'q. Robbil alamin ularning qalbiga qo'rquv soldi. O'zbekiston Islomiy harakati bunchalik nodon harakat emaski o'zini pulni Amerika bankalarida saqlasa. Lekin Alloh taolaning qalbiga qo'rquv solib qo'ydi. Birodarlar, bu yo'lda jiddiy bo'laylik. Bu yo'lda munofiqlarni singarin Alloh taolaning g'alabasini ikkilanmaylik, balki aniq ishonaylikki inshaalloh Alloh taolaning g'alabasi yaqin. Faqat biz Robbimizdan haqiqiy qo'rqadigan musulmonlar bo'lishimiz kerak. Chunki boshqa oyatlarni Alloh taolaning oyatlarini o'qiganimizda Alloh taolay aytdiki: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Kimki Allohdan taqvo qilsa, Alloh uning uchun mushkilotlardan olib chiqadigan mahraj yo'l tayyorlab qo'yadi. Qaysi bir muammoga, mushkulotga ro'para bo'linsa, bu demak taqvoni zaif bo'lganligidan. Taqvoni agar mustahkam qilsak, Alloh taolo o'z yo'limizni ochadi. Va yarzuqhu min haysu la yahtasib. Ana shu Allohdan taqvo qilgan kishini u o'ylamagan taraflardan Alloh taolo rizqlantirib qo'yadi. Bugun kuffarni Kafirlarni o'ylantirgan narsa Uzbekistan Islomiy harakati qayerdan pul olib bunchalik qurollanyapti, bunchalik imkoniyat topyapti deyapti. Chunki ular mana bu oyatlardan xabari yo'q. Ularning mana bu oyatlardan xabari yo'q. Bizni rizqimizni beradigan, bizlarga yordam beradigan bitta zot bor. U ham bo'lsa Robbil alamin. Bizni maxluqlardan rizq so'raydigan yoki mahluklardan tizchuku bulardan yordam so'raydigan munofiqlik sifatimiz yo'q. Bizni bitta-bitta suyanchig'imiz bor. Uzoqning zotning xazinasi tuganmas xazina. Va albatta uzoq biz bilan birga. Bizlardan ko'pchilik so'raydi, haqiqatda iymoni zaif bo'lgan kishilar so'raydi. Shuncha masraflarni qayerdan olyapsiz deb. Qaysi davlat sizga yordam beryapti deydi. Muhammad alayhisalomga kim yordam bergan bo'lsa, o'shalar yordam beryapti. Takbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illalloh! Muhammad Rasululloh! Bizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suyangan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suyangan zotdan boshqa suyanchig'imiz yo'q. Biz Badr kunidagi o'zining askarlarini yolg'izlab qo'ymagan zotga iymon keltirganmiz. Bedir Külü'de 313 nefer aciz, yalanlayap, imkaniyetleri kem bölgen sahabiler minge yakın askere karşı çıkışları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar ki Ey Allah! Eğer bu cemaatke yardım vermeydigen bolsen sen hindi mabut bulmaysan dediler. Yani başka Müslümanlar öyle grup kaldı ki şunlar gagan sen yardım vermesen sen asla mabut bulmaysan dediler. Bu çelik kattık dua kıldılar. Ama bakın ettiler ki ya Resulallah ahirki duanı kıldınız albatta Rabbiniz size yardım verir dediler. Peygamber aleyhisselam'ın bir uyku iltedi, iltti. Bir gözleri yumurup azgıdan kuladılar da ya ama Bakır o başçılık bir nasır dediler. seni Allohning nusrati bilan bashorat beraman dedilar. Jibril boshchiligidagi minte malaika jang maydoniga tushgan edi. Birinchi bo'lib Allohning malaikalari Allohning amri bilan o'tlik qilichlar bilan jang maydoniga çıkan edi. Vale biz ana shu zotga iymon keltirganmiz. O ki Badr kunida o'zining habibiga yordam bergan edi. Sahobiyalar aytishadiki, biz qilichni ko'tarardik, mushriklarning boshiga yetib bormasdik, ularni boshi uchib ketardi, lekin jasadi kuyardi deydi. Bu maloikalarning qilichi edi. Mana biz ana shu maloikalarning Robbisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Robbilari, sahobiyalarning Robbisi va o'zim bizni Robbimiz yakkayu yagona Allohga iymon keltirganmiz. va faqat o'shaning o'zidan yordam so'raymiz. O'shani o'zi bizga rizq beryapti. Chunki bunchalar dag'dag'a qilgan kufr askarlari bugun it go'shini yapti. Rossiya super davlatlikni da'vo qilar edi, lekin bugun buning askarlari ko'chalarda itlarni tutib yedi. Lekin alhamdulillah robbil alamin Allah o'zining lashkarlariga va'da qilgan va'dasiga xilof qilmadi. Bu askarlarni o'zi boshpana berdi. o'zi taomini yetkazyapti. Bunda bizni hech qanday rolimiz yo'q. Bali. Biz Robbimizga iymon keltirdik. Va o'shaning nusratini umid qilamiz. Va o'ziga suyandik. Alloh taolo amallarimizni iymonda bardavomli qilsin. Va Alloh taolo bizlarni o'zi tanlagan yo'lidan toyib ketishlikdan asrasin. jamoatimizni Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan haqni ustida barqaror qilsin. Va ustimizda turgan mas'ul rahbarlarga Alloh taolo tavfiq bersin. Chunki jahannamga birinchi kiradigan 3 toifadan bittasi zo'ravor amirlar ekan. Zo'ravor amirlar Alloh taololardan qilib qo'ymasin. Alloh taolo amonatlarni egalariga qaytarishlikni va islom dinini oliy qilishlikdagi asl va maqsaddan chekinishini Alloh taolo o'zini asrasin. Alloh taolo bizlarni o'zi haqda barqaror qilsin. Jazakumulloh xayr. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilan haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar